Mi porro. Ah. Smoking, smoking, smoking. Mm, mm. Oh. Ojo oh, rojo chapulín. Oh, oh, oh, oh. Smoking, smoking, smoking. You, you, you. Va a ponernos todo chilín. Yeah. Smoking, smoking, smoking. Mm, oh. Ojo rojo chapulín. Oh, oh, oh, oh. Smoking, smoking, smoking, smoking. You, you. Pa' ponernos todo chilín. Estoy arrecho porque ayer antes de irme dormí de que un porro debajo de la almohada y de repente me despierto buscando mi vaina y resulta que ahora no hay nada. <laughs> ¿Quién se fumó mi bareto? <laughs> ¿Cuál es la falta de respeto? <laughs> Yo soy un tipo tranquilo, educado, honrado y con nadie me meto. La marihuana es sagrada, tanto como la empanada. Yo no peleo, pero por un porro me puedo hasta entrar puñalada. Smoking, smoking, smoking. Eh. Ojo rojo, chapulín. Fumo desde los 14, no conozco a nadie de mi ring. Cara de cachorro, fumo sin fin. Se me cierra el ojo, solo veo un chin. Yo nunca he ido pa' China, pero con un chihuahua vuelo hasta Pekín. Tuve problemas con toda mi familia cuando se enteraban que yo fumaba. Tuve que echarle bastantes bola pa' que no pensaran que eso me atrasaba. Soy un buen vecino, soy un tipo bien de mí, no dicen nada. Así que me hacen el favor y devuelvan el porro que estaba debajo de la almohada. Smoking, smoking, smoking. Ojo oh, oh, rojo chapulín. Oh, smoking, smoking, smoking. You, Va a ponernos todo chilín. Smoking, smoking, smoking. Eh chapulín. Smoking, smoking, smoking, smoking. You, Pa' ponernos todo chilín. Después de este show con mi hierba, yo creo como que no creo en nada. Porque mi verde no la fumo solo, siempre yo andaba en manada. Como tú, también soy un padre de familia con una vida realizada. Eh. Se fumaron toditas mi mierda escondida, pero nadie dice nada. Smoking siempre por la noche, smoking siempre en la mañana. Si pasado mañana me enfermo me sanó con marihuana. Porque antes vendía todo el día, sí. pero casi nunca me dejaba. No, mejor me volví un super trapper y oh. empecé a liarla y a fumarla. Ah. Ahora vivo todo chilín, mi zorro chapulín. Hago negocio con la blanca, la verde para los filín. Ya que estaba cara con bling bling. Mm. No miento, mi parce, mira mi swing. En conclusión, a quería decirle que a su hierba le di uh, uh. Smoking, smoking, smoking smoking. oh, Ojo oh, oh, rojo, chapulín. Smoking, smoking, smoking, smoking neck. Pa' ponernos to chilling, yeah. Smoking, smoking, smoking. Ojo rojo, chapulín. Smoking, smoking, smoking. Pa' ponernos to chilling. ultra mega universal. Y es Danger King. Acapella Efecto y Big produciendo. Y Lagamoski.